اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova koji je jedini svu hvalu i zahvalu zbog svoje savršenosti i zbog svog savršenog upravljanja zaslužuje od njeg pomoć, oprost i uput tražimo i svaki, ama baš svaki ibadet samo njemu činimo, jer samo Allah subhanahu wa ta'ala pomaže i koga Allah pomogne, taj je pomognu, tako Allah ne pomogne, neće ništa uspjeti. I samo Allah subhanahu wa ta'ala grehe prašta, a mi smo ti koji ih svakodnevno činimo, pa je, je nama bitno da od Allaha oprosta za svoje grehe tražimo. I samo je Allah taj kojim se svaki ibadet upućuje, jer samo on zbog svoje savršenosti i zbog svog gospodarstva sav i baret od svih svojih robova zaslužuje. Neke Allahu salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. A zatim nastavljamo sa komentarom ajeta koje je šehul islam ibn Taymiye spomenuo kao primjere onoga što ehli sunnet potvrđuje od svega čime se Allah subhanahu wa ta'ala nazvao ili opisao u svojoj knjizi. Prošli put smo govorili o Allahom htjenju i rekli smo da se dijeli na kosmičko i šerijasko. Da se, šerijasko ka, da se kosmičko zove htjenje i da se ono gleda o tome da Allah je neke stvari htio iako ih ne voli iz mudrosti koje on poznaje i stvorio ih je i daje da se dešavaju i biva samo onako ko Allah hoće. I to se ne može promijeniti. Jer Allah stvar i upravlja i određuje i naređuje. I na taj način između ostalo su robovima gospodari. I radi šta hoće. I biva kako on hoće. I nikomu se ne može suprostaviti I ne, nikoga ne pita za ono što radi, on je taj koji će nas pitati. S obzirom na to postoje stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao robovima da bi ih iskušao. I samim tim im dao slobodu izbora, da li će to oni primijeniti ili neće. I Allah subhanahu wa ta'ala je propisao određene propise u vidu ispravnog vjerovanja, zatim po vjerovanju djelovanja, po pitanju pridržavanja onoga što je on naredio i restavljanja onoga što je on zabranio. I Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje propise. I voli ono, one koji ih primjenjuju, koji radi po onome što je propisano sa I to se naziva Allahova volja, to je ono što Allah voli od onoga što hoće. I razlika između htjenja i volje je da ono što Allah hoće, to se mora desiti. A ono što Allah voli, pustio je ljudima da izaberu hoće li se pokoriti ili neće. Pa se ne mora desiti. Pa nije sve što Allah hoće Allahu drago i nije sve što Allah voli na zemlji prisutno. S obzirom na su neki negirani htjeni, njima smo odgovorili prošli ide spominjući dokaze da Allah hoće. Neki su pretjerali po pitanju Allahove volje, pa su rekli da Allah sve što hoće to i voli, pa da nema zla i da nema grijeha i da nema kufra na zemlji, nego kažu Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio, kažu on to voli i sve je drago do Allahu, inače ne bi dao da to postoji. I to je greška. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu se robovima obraća spominjući da neke stvari voli, a neke ne voli. Pa je šeheh ovdje spomenuo nekoliko ajeta u kojima se spominju stvari koje Allah voli, odnosno osobine, a samim tim voli i one koji ih čini. Prije ovoga postoje ljudi koji kažu Allah hoće, ali ne voli. I ovaj ders je, i ovo poglavlje ovdje u knjizi, prije svega usmjereno protiv ti. Da se pojasni da Allah subhanahu wa ta'ala se opisa osobinom ljubavi. I da Allah subhanahu wa ta'ala se nazva određenim nazivima iz kojih proizilazi osobina da je on onaj kojeg vole ili koji se voli i on je onaj koji voli. I oni koji su Allahu subhanahu wa ta'ala negirali ljubav se dijeli na one koji kažu ni trobovi vole rabba, ni trab voli rabove, to je jedno, jedan pravac, jedno mišljenje, a drugi kažu ne, robovi vole rabba, jer nema ibadeta bez ljubavi. I to je istina da nema ibadeta bez ljubavi, to je jedino što su pogodili u ovome svemu. Ali kaže, rab, ne smijemo njemu pripisati da on voli. Što? Jer kažu ljubav je slabost, ugađanje, popuštanje, proizilaz iz njega to i to. Čija ljubav? Odakle si izvukao tu definiciju ljubavi? Prvo definicija je manjkava. Drugo, to sve što govoriš po pitanju svih definisanja osobina kojima se Allah subhanahu ta'ala opisao, ti hoćeš da ih negiraš, govoriš o osobinama koje su svojstvene na ljudi. A naučili smo da je prvo pravilo o svatanju i vjerovanju gospodara svjetova da je on savršen, potpuni i ničemu sličan. I sve nakon toga što proizilazi iz onog, od onoga što, čime se Allah subhanahu ta'ala nazvao i opisao, se vraća na ovo pravilo. Jeste. Opisan je tom osobinom i mi je vjerujemo u nju, ali onako kako njemu doliku, ona je savršena. I nema osobi slabosti koje ti spominješ. Druga stvar, ko je taj koji može definisati ljubav? Postoji termini koji se tumače tako što se spomenu. I nema ni u jednom jeziku neko da je uspio da definiše šta je to ljubav kako treba a da mu neko nije prigovorio i rekao nedostaje ti ovo, ili ovo baš nije ljubav, to je sanjenost, to je nešto drugo, treće. I zato, kao što kažu učinjaci, ljubav je dovoljno protumačiti njenim imenom. Jer čim dijete malo počne da govori, počne malo da razumijeva. Nema on pojma definicijama, onečkim izrazima, terminima, podjelama i tako dalje. Pitaš da voliš li babu, voliš li mamu, voliš li ovoga ne nekoga, ti kaže volim, ili ti kaže ne volim ako nekoga ne volim. I on zna šta je. I onaj ne, koji je proveo godine izučavajući termine, isto tako može sam da kaže ljubav je ljubav. I ljubav se razlikuje shodno vrsti, shodno onome koji voli i tako dalje. Pa prvo što trebamo da nastavimo na onaj des, da se naslonimo i završimo, je to da ljubav o kojoj govorimo je dio Allahovog htjenja, ono šarijaskog htjenja. Zatim da Allah subhanahu wa ta'ala opisan u sudinom ljubavi. Da Allah voli kako njemu doliku. I da u tome nema ni mankavosti ni slabosti. I da ljudi vole. I da je greška negirati Allahov osobina zato što ti je razumio poredići sa ljudskim osobinama. Jesi ti taj koji uporedi? automatski. Čim si to zamislio tako kao što, kao što si zamislio? Mi odmah kažemo to je onako kako Allah da ruke. Kako je ne znamo, ali znamo šta je ruka. I to nije nagrada, davanje se vapa, popuštanje ovom ili onom, kao što neki tumači ili, ili bježi od tumačenja, od potvrđivanja zbog tih krivih tumačenja, nego i to ljubav. Ljubav u arapskom jeziku ima više vrsta ljubavi više od 10, 11 ili 12 vrsta. I svaka ima svoj naziv. Od veze, anake, do hulleta. One posebne ljubavi kad u drugom srcu nema i ne vidiš osim onoga koga voliš. I u svom mu se u potpunosti pokoriš iz ljubavi. I Allah subhanahu wa ta'ala je potvrdio sebi neke od ovih vrsta, nije sve. Pa jedni su negirali da Allah moli, a drugi, drugi su prešli granicu. I rekli Allah voli to svim vrstima poznati. Pa kažu da su ašici i da su u išku za Allah. I da ašikuju sa Allahom. A išk je ljubav sa strašću koja također podrazumijeva prelaza granice, pa nekad je zunum iz ljubavi prema onogam koji moliš, ako ne dobiješ ono što želiš. I to se ne smije prizati ni Allah, ni robu nasprem Allah. Pa neke ljubavi koje su vrste, koje su pripisane, potvrđene, čime objavljamo. Jer u Allahu znamo samo ono što nam je objavio o sebi, ne znamo drugače, nikoga ne vidi. Nih potvrđujemo i u njih vjerujemo, onako kako njemu dolike. Vjerujući da su to savršene i potpune osobine a negiramo ono što Allah ne dolikuje, što znam, što, što nije od savršenosti tako dalje, niti mu potvrđujemo, niti negiramo ono za što ne znamo, nije došla potvrđenje, niti negacija. Oni koji su negirali Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav, kažu, ljubav biva između srodnih, jednakih, sličnih, odgovarajući, između iste vrste. Pa kažu, ljudi vole ljude. I nemoguće je da Allah voli ljude ili da ljudi voli Allaha na ovoj A tog isto kad završiš vjersku raspravu, priču o vjeri, kad u skafu nekako drugačije onako pređeš na neku priču drugu, pa ga pitaš ili on ti spomeni da ima nekog ljubimca, bilo kućnog ili ovog železnog vatalnog na točkovima, Pa ti kaže da ga je volio plah, je žao mi da ga je izgubio. Odjednom u praksi životnoj poništi sve ono zbog čega je zalutao vjer. I prizna se može voljeti nešto što nije od tvoje vrsti. Bilo se radi o hajvanu, o kućnom ljubimcu ili o nečemu drugom od metka. I ovo je problem kad se razum pretpostavi objavi. Pa ti kontaš šta ću, u što ću vjerovat, u ovo mogu, ovo mi je logično, a ono mi mogu povjerati zato što mi nije logično. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je to istinu, završen. I vjerujemo Allahu kao što vjerujemo Allah. I Allah voli. I Allah se voli. I osnova i badeta i ljuba, veličanje i poniznosti. A zatim strah i nadje. I nije rob Allahu. Ko Allahu ne robuje iz ljubavi, straha i nadje. I to mora da bude prisutno pri svakom ibadetu. I nije rob ko Allaha ne voli. I ko Allahove propise ne voli. Nije vjernik. To spominje se. Kuranskom hadijskim tekstovima. I Allah subhanahu wa ta'ala je stavio robove na iskušenje kad su rekli da Allaha vole, da li zaista vole kako treba, ne vole, o tome ćemo govoriti kasnije ako vole. I ljubav je prisutna kod robova sigurno. To znamo iz serijaske praksi, iz načina i badeta, iz života. Ne imaš iskrenog vjernika da nešto reći da voli Allaha više nego što voli sebe. I također ljubav je prisutna kod rabba, onako kako njemu dolikuje. Jer nas je Allah o tome obavijestio u mnoštvu ajeta u Koranu i hadisa poslanički. Salallahu alaihi wa sallam. Pa je šeheh nakon toga spomenuo neke koje Allah subhanahu wa ta'ala voli s ciljem da nas poduči dvije stvari. Prvo da Allah voli i da u to moramo vjerovati i da se Allah voli i da imaju određene stvari koje Allah voli, koje kad bi robovi činili, Allah će ih zavoliti. I poznate je da nije pojem da ti voliš Allah, nego da tebe Allah zavoli. Jer svi ljudi svjesno ili nesvjesno vole Allah. Zašto? zato što duše su fitri stvorene da vole ono što je potpuno, što nema mahanje. Ljudi vole u fit, fitrom, uređenom stvarnošću. Voli svako nešto što je bolje od njega, divi mu se, veća tako da. I zato što ti je od Allaha sve, a ljudi vole ono, ono da im daje i pomaže. A sve što imamo od Allaha. I svi, svi vole Allaha, ali nije pojenta voljeti kako ti hoćeš ili voljeti do određenog nivoa kasnije ne htjeti nego ljubav imati onak odpoga koja je propisana. Pa Allah kao gospodar se voli ljubavlju poniznosti i veličanje. Ljubavi roba prema rabu. Allah se obožava iz takve ljubavi plus straha i nade. Nade u njegovu milost i nagradu i straha od njegove kazne ili gubljene namere. I tek onda radiš djelo kako bi se Allahu približio njegovu milost, ljubav, oprost, i nagradu dobio, a od njegove srđbe i kazne se zaštitio. Bitno je da insan zna i vodi računa o tome koga Allah voli, kako bi se trudio da on bude od tih. Jer kad te Allah zavoli, uvešće te u džennet kad Ljudi sami po kod sebe znaju da mogu istovremeno jednu osobu voljeti i mrziti. I moramo znati da kad te Allah zavoli zbog nekih dijela, ne znači da te ne prezire zbog drugih. Jer Allah voli iman i pokornost. Voli sve što je sevar. I voli čovjeka onoliko koliki je vjernik, koliko je uvjeđen koliko povjeri radi se vata čini. I Allah subhanahu wa ta'ala mrzi kufr, nevjestvo i one koji su na nevjestvu. I Allah subhanahu wa ta'ala mrzi grije i one koji čine grijehe onoliko koliko grijeha čini. A nema čovjeka da nema i se vapa i grijeha kod sebe. I zato je nam je propisano kao što ćemo spomenuti kasnije ako Bog da, da trudimo se da što više dobra činimo, da trudimo se da što više grijeha ostavimo i da ono što nismo ostaviti mogli, da pokajanjem i traženjem oprosta pobrišemo i popravimo. Kako bismo izbjegli Allahovu sržbu i Allahovu kaznu na ahiretu, koja je najbitnija stvar, jer je uspjeh uzrokovan izbjegavanjem Allahove kazne. Ili uslovnjeni. Pa kaže šeheh rahimahullah, wa qawluhu wa ahsinu inna Allaha yuhibbu al-muhsinin. Kaže Allah uzvišeno, ahsinu, činite dobro, budite dobročiniteli, budite muhsini. Ihsan je vrhuna dobročinstva, vrhunski dobročinitelj. Biva u ibadetu i međuljudskim odnosima. Allah voli one koji dobro I ovdje nije rekao činite dobro prema tome i tome. Zato što je na obaveza na čovjeku da čeli i čini dobro svako. Činite dobro. U sve oko nas padamo prije svega na. I čovjek mora da vodi računa o sebi. Pa o drugima. U vjerovanju sebičnosti je propisan. U ibaretu sebičnosti je pohvalan a u dunjaluku zabranjene. Da daješ prednost drugima nad sobom u dunjalučkim stvarima i da gledaš da ti ugrabiš seba prije drugoga u vjerskim stvarima. Čini dobro sebi pa drugima. Vjeruj dobro. Djeluj dobro. Govori dobro. Pa onda se obhodi dobro. Jer ako nema ovog prvog, ovo drugo je gluma svakako, ne koristiti ti god وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Kaže Allah u jedno, na jednom drugom ajetu. Nemojte biti od onih koji su zaboravili na Allaha pa je učinio da oni sebe zaboravili. Kako zaboravili sebe? To što ne rade na svoju dušu, ne odgoji svoje duše, ne rade da svoja ahiret vječe. Ne rade, ne želi sebi dobro. Ne radi po, po propisama. Kad kaže Allah uzvišene, ahsinu, činite dobro. znači prije svega vjeruj dobro, da jesi ispravno. Jer ihsan je vrhunac u dobro. Vjeruj najbolje što možeš. Nauči najbolje vjerovanje. Budi najubjeđeniji. Najviše se na Allaha oslanja, najviše ga voli, najviše od njeg strahu, najviše mu se nadaje i tako dalje. Djeluj dobro po pitanju ibadeta. Na, kad klanjaš, najbolje klanja. Kad postiš, najbolje posti. I tako dalje. To je onaj ihsan da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Zamislite da Allah gleda kad nešto činiš, onda bi to. E kad bi smo tako bili stalno svjesni, da bi uvijek bili vrhunski vjernici. E zatim kad se ophodiš prema drugima, ophodi se na najbolji mogući način. Pa kul li ibadi ja kulu letihi ahsan. Reci mojim robima neka govore samo ono što je lijepo, što je najbolje. Inne šetane jenze bubejneho. Ja šetan pokušava da ubaci razbar među njima. Inna Allah, zaista Allah. Kada dođe ovo inne u Kur'anu, nakon naredbe ili zabrane ili u, ovaj uvjeta, u arapskom jeziku je pravilo da je to pojašnjenje onoga što je već spomenuto. To je razlog. Činite dobro, jer Allah zaista voli one koji dobro čini. Dobro čini. Pa je ovdje potvrđeno da Allah voli. I spomenuto je u sadašnjem obliku, glavom. Što znači da nije Allah opisan nekakvom ljubavlju prije od, od uvijek samo i da se to ne ponavlja, nego u momenta kad, kad uradiš neko dijelo, Allah te ponovno zavoli. Allah te voli tad, kad to radiš. Zatim kaže, voli one koji dobra čini, dobro čini sebi i drugima, u vjerovanju, u ibadetu, u ponašanju. Ljudi se razlikuju po pitanju vjerovanja, po pitanju ibadeta, količine i će, i po pitanju ponašanja. Što znači da Allah ne voli sve jednako, nego te voli onoliko koliko si ispravan, a ne voli onoliko koliko si neispravan koliko dobra činiš, toliko te Allah voli. Pa je još jedna korisna informacija vezana za Allahovu ljubav, da Allahova ljubav nije jednaka, nego se razlikuje sprem povoda. A šta su povode za Allahovu ljubav? Spomenuo sam na početku, samo ne ovim izrazom. Rad po onome što on voli. Allah voli one koji izvršavaju ono što im je propisano, tako što naređeno čine, a zabranjeno ostavljaju ili se kaju, pa ono što su pogriješili kajanjem i stifarom popravljaju. I zato je bitno da znamo da je ovo jedan od povoda činjenje dobrih djela. A dobro djelo je sve ono što je Allah propisao. Allah je vjeru podijelio na tri djela. Vjerovanje, ibadete i ponašanje i koliko smo tu dobri, toliko nas Allah po tom pitanju moli. A zatim šeh spominje ajete po pitanju određenih posebnih dijela koje Allah naglasio i posebno spomenuo. Pa kaže gospodar svjetova, u aksitu inna Allahi u hibbul muksitin, budite pravedni, jer zaista Allah voli one koji su pravedni. I to nije spomenuto adne u kist kao vrhunska pravednost. Trudi se da budeš najpravedniji što možeš pre, prema sebi i drugim. Jer zaista Allah voli takve. I što smo pravedniji, to nas Allah više. I Allahov subhanahu wa ta'ala ime je Al-Muqsid. Onaj koji je najpravedniji. Koji nikad nikome ni u kom obliku zol I Allah voli one koji se trude da pravedni budu, što pravedni da budu. Pravda je, braćo moja, ovdje spomenite kao iksat ili akist. Akist je dio, udio, pravo. Ono što je već podijeljeno. Pa je pravda da svakome daš ono što mu je šerijatom određeno. Nije pravda uvijek jednakost. Allah je propisao da nekad nekome slijedi više ili manje u nekoj stvari. I pravda koju Allah traži je da mu daš onoliko koliko mu je propisano, a ne da daš jednako jer ćeš time učiniti zulum. Allah je propisao drugome manje, a njemu više, pa ćeš ako izjednačiš uzeti od ovoga, a da drugome, nećeš svakome dati nego pravo. Allah voli oni koji su pravedni. I pravedno se ne postiže logikom, kao što neki misle. Pa prigovari za ovo ili za ono, ko biva niste pravedni. To se prvo desilo Muhammedu sam Allahom, mislim kad mi je došao predak od Haridža je rekao, Iadid da Muhammed fe ime kerem tahti Allah. Budi pravedan, kaže on Muhammede, nisi, kaže, pravedan postupio. Jer od onoga gdje mi je dato da dijeli kome hoće, kako on misli da treba, nije podijelio jednako svima. A ovaj jednik, nesretnik, misle da to mora biti jednako svima. A on radi po onome što mi je Allah propisao, sallallahu a nije A ne po logici ovoga ili onoga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sljedećem ajetu koji je še spomenuo sura Taube فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ نَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Dokle god se oni drže ugovora i vi se držite ugovora, govori o ugovorima između muslimana i nemuslimana koji su bili. Zašto? Inna Allahe yuhibbul muttaqin. Jer Allah zaista voli bogobojaznost. Bogobojaznost je šta? Ozman. To je najkriče što se može reći ili sažetak. To je znači da iz ljubavi, straha i nadje radiš ono što će te Allahu približiti, a ostavljaš ono što će te od Allaha odaliti. Ili drugim riječima, da postaviš prepreku između sebe i Allahove kazne tako što će se izvršavati naređeno kojim se zabranjeno. Ili kao što kažu učenjaci, da radiš po onome što je Allah naredio, onako kako je to Allah propisao, želeći da dobiješ ono što je Allah za to obećao i da ostaviš ono što je Allah zabranio, onako kako je to Allah propisao da se ostane. I u onolikoj mjeri. Želeći da izbjegneš ono što je Allah zbog činjenja toga zaprijetio ili kazne propisao. A pa je bogobojaznost da vjeruješ u Allah i da strahuješ i nadaš se. Pa da na osnovu toga trudiš se da što više izvršavaš ono što je naređeno kako bi dobio nagradu i da ostavljaš ono što je zabranjeno kako bi, kako bi izbjegao kaznu. I srž vjere Islama je bogobojasnost. Osnova je tevhid, ali suština prava, ono na, na, osnovu čega će se mjeriti sve na kraju onima koji su na tevhidu, nebogobojaznost. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kad spominje prvu naredbu u Koranu u Mushafu, Ja juhe nas o'abudu rabbekum, o ljudi, obožavajte samo svoga gospodara. I kad zabranjuje, znači, dole da se širt čini, kaže između, kaže la'allekum dek dek unuti majtima, da biste bili Bogu I mnogi propisi koji su propisani upravo su ispred bojaznosti. Koliko ćemo raditi od onoga što je naređeno, što je onoga što je zabranjeno. I Allah voli bogobojazni. A skoro da nema dva čovjeka na zemlji koji su jednako bogobojazni. Neko izvršava više naređeno, neko ostaje više zabranjeno, neko ovako ili onako. I shodno tome koliko si bogoboja, bogobojazan, koliko se Allaha bojiš, po njegovim naredbama radiš, a zabrane ostavljaš i znači, kloniš se i koliko uspiješ da popraviš ono što pogriješiš pokajanjem istikvarom i tako dalje, toliko si bogobojazni i toliko te Allah subhanahu wa ta'ala više voli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon što spomnije bogobojaznost, ovdje šest dolazi sa ajetom koji govori o ovom detalju koji se na kraju spomenuo. Inna Allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Zaista Allah voli one koji se mnogo kaju. kaju. I voli one koji se mnogo čiste. Allah voli one koji se mnogo kaju. Nema čovjeka da ne griješi. Kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, svi sinovi Adamu su griješnici. A najbolji od grešnika su oni koji se najviše kaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zaista Allah voli one tevabin koji se puno kaju. Koji se mnogo vraćaju Allah subhanahu I Allah je tevab, onaj koji nadahnuje pokajanjem i koji prima pokajanje. I kad oprosta od Allaha tražiš i kad se Allah uporno za pokajanje moliš, budi sretan jer te Allah prije svega nadahnuo pa će ti ako Bog daj primiti. Allah subhanahu wa ta'ala vojli one koji se mnogo kaju jer svi mi svjesno ili nesvjesno, htjeli to priznati ili ne, mnogo Allahu griješi. Grijeh je vezan ili za neslovbu izvršavanje onoga što je propisano, naređeno, ili za činjenje onoga što je zabranjeno. Sve su to grijesi. A mi smo na obje strane tanki. I ne nam je da se puno Allahu kajemo i što se više Allahu kajemo, to nas Allah više voli. Allah subhanahu wa ta'ala je toliko milostiva, govorit ćemo o milosti kasnije kao posebne osobine ako Boga, da je propisao da možeš da godinama činiš raznorazne grehe, da ga srdiš do maksimuma, da tako kažem, da ne ostaviš grehe da ga ne učiniš, da se jednom momentu pokaješ i on ti sve pogrešio, prosti ko da nije bilo. Još te zavoli. I ne samo da te voli, nego ti se raduje kao što je došlo vjerodostom Hristo se Allah raduje pokaja, pokajanju pokajnika više nego što se on raduje kada preživi. A govorit ćemo hadis poslati, nećemo da kad bude tema, nećemo da se spomenu poznati. Allah voli također one koji se mnogo čiste, kao što kada za sebe naš plemeniti gospodin. Na koju čistoću se ovdje odnosi? Grijeh šarijaska čistoća, grijesi. To su dva različita termina. Čistoća srca. Čistoća srca grijesi. Jedno te isto, mislim, ne čistoća. Ovim ajatom se dokazuje ono što je poznato u našoj vjeri, da je čistoća pola vjere, da je čistoća propisana, da Allah ne voli nečistoću, da je šerijska čistoća bitna, da onaj koji nije klanja u nečisto tijelo, dijelo, ili mjesto gdje, ne, mjesto gdje klanja nije mu namaz ispravan i tako dalje. Pa nema sumnje da se podrazumljeva ovdje šerijska čistoća, odnosno nečistoća. Da Allah voli one koji se čiste onako kako je Allah propisao i ne voli one koji se nečiste, ne rade ono što je Allah propisao. Ali nakon te obje spominje čišćenje. Olema pa kaže da je to znak da se ovdje prije svega misli, podrazumijeva se ova svakako, na čišćenje srca, čišćenje duše od grijeha, čišćenje od neispravnog vjerovanja, čišćenje od šubhi i sumnje, čišćenje od zavude i neispravnih ideja, pa tek onda čišćenje od one nečistoće koja je na kraju dođe. I Allah subhanahu wa ta'ala voli čistoću srca, duše, dijela i ostaloga. I Allah subhanahu wa ta'ala ne voli nečistoću. I Allah voli one koji se čiste. I Allah ne voli one koji su nečisti nečistici. I na nama je da radimo po ovome koliko god možemo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sljedećem ajetu, ovdje je šeh samo spomenuo dio ajeta, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمَ يُحِبُّونَ Allah će, kaže, doći sa ljudima koji ga vole, koje vole i koji ga vole. Na početku ajeta Allah poziva vjernike i kaže men yatad minkum men yatad minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala almu'minina a'izzatin ala alkafirina yujahiduna fi Allahi fi sabili Allahi yujahiduna fi sabili Allahi wa la yakhafuna fi Allahi wa lahum Kaže ovi koji vjerujete, ako neko odpadne od naše vjere, ako neko od vas odpadne od vjere, ako neko od vas ostavi vjeru, ako se neko od vas odmetne, Allah će doći drugima koji je voli i koji ga voli. I ovdje je najbitnije znači ono zbog čega je spomenut tajet, a to je da Allah se voli i da Allah voli. I da Allah voli vjernike kako došlo u hadisu, Allah, jak vjernik je tražio da Allah slabijeg, od slabijeg vjernika u obom dvojici je hajr. Pa je također znači, dokaz da Allah voli vjernike, a to spada u prvi ajet činjenju dobra, jer je najbolje dobro ispravno vjerovanje. I da Allah ne voli one koji otpadne od vjere. I kaže, ako to od vjeri, iz vjere naše se može izaći kao što su nju može ući. Ulazi se izgovaranjem šehadeta i pridrživa, pridržavanjem za sve ono što ta dva šehadeta obavezuje. Izvjere se znači može ubjeđenjem, riječima, dijelima, sumnjanjem i nečinjenjem, nerađenjem, nedjelovanjem. Da čovjek vjeruje da Allah ima neku manjkavost ili da Allah ima sina i nešto tome slično, to je ubjeđenje koje ga vodi izbjeći da čovjek psuje Allaha ili nešto od islamskih propisa i svetinja i smijava se sa vjerom, to su riječi koje izvede iz vjera. Da čovjek učini širka Allah, da pravi sihr, da naruči sihr. Naprimjer, to su dijela kojima se izvodi, izlazi iz vjera. Da čovjek sumnja u nešto od onoga što zna da je došlo u vjerodostavnom sunetu ili u Allahove knjizi Kur'anu, ga automatski izvodi iz vjera, makar radio po svemu da čovjek ne izvršava ono što je Allah učinio nužnim od vjere. Tako da ga to izvodi iz vjere. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem za namaz komen tereke hafa kad ketar koji ga ostali taj je uznevjerao. Ko na bilo koji način izađe iz vjere, ostavi vjeru, napusti vjeru, promijeni vjeru, Allah kaže doće sa drugim ljudima. To jest Allah će se na zemlji obožavati ispravno koje on voli i koji njega voli. Ponizni prema vjernicima, ponosni na sprem nevjernika. Bore se na Allahovom putu, ne boje se ničeg prekora. On ih voli, oni ga vole. I zato što ga vole, ponašaju se i rade i žrtvuju se za njega. Otpali su oni koji su otpali pa su naudili kome? Sve. Allahu ne treba i ne koristi naša pokornost. On je stvorio nas da bi nas iskušao. Ako položi i ulazi u džennet u kojem će onda uživa. Ako padne ide u džehennem u kojem će onda se muči i pati. I Allah će dovesti drugi, neko će ga obožavati. Njegova vjera će na zemlji biti. Onako kako je propisao. I neko će se radi Allaha žrtvoriti i po ispravno ponašati i obhoditi. Ali pitanje će mu to biti ja ili ti, ili neko drugi. I Allah kaže da voli one koji rade po onome što mu je propisano i da oni njega voli. I da sama priča da Allaha voliš ne koristi, sve dok mu se ne pokoriš. Kaže, zato u ajetu koji je spomen prije ovoga, Kul in kuntum tuhibbun Allahe fattabi uni yuhbibkum Allah. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. I vaš je Allah voliti i griha vam prostiti. Reci o Muhammed, onima koji tvrde da vole Allaha, ali to oni hoće na svoj neki način. A mi svi znamo da rogovi vole Allaha, da smo je spomenuli onako ko, ko, ko, ko, ko ti sve daje. A nije to ljubav koja se traži nego je prava ljubav poniznost i pokornost i veličanje. I straha i nade također. Reci im, ako Allaha volite, mene, to je s Muhammeda sam se stirite, pokorite se. Pa će Allah vas voljeti grijeh Pa je osnovno pravilo kako se postiže Allahova ljubav, rad u njegovom šarijetu. Šarijet je propisi, odnosno naredbe i zabrane, sadržan u Kur'anu ili sunnetu. Za sunnet Allah kaže i poslanik sa nasrem kažu da im je to objava koja se od Allah objavljuje. Pa ono što je Allah rekao u Kur'anu ili što je došlo vjerodostom sunnetu, svoje je od Allah. Poslanik sa ne govori po viru svome. Allah za njegu Kur'an tako kaže in huwa illa vahim juha, to je objava koja mu se Pa ako tvrdiš da Allaha voliš, onda ćeš da mu se pokoriš. Bilo na propis, propisom koji je došao, znači, u Kur'anu ili sunnetu A s obzirom na to da je mnogo više propisa došlo u sunnetu srž pokornosti Allahu i sljeđenju Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Jer on je taj koji je Allah objavljuje Kur'an, i on je taj koji tumači teoretski i praktično pokazuje Šta je Allah to zapovjedio, propisao u Koranu? I onaj ko nekog istinski voli, taj mu se umiljava i pokorava i ugađa. I ko tvrdi da Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme voli, kao što kaže Hasan al-Basri, Allah ga iskuša ovim ajeta. I ko tvrdi da Allaha voli, Allah ga iskuša ovim ajetom. Nije ljubav opjevavati, nego ga u pjesmama a suprostagati mu se i srditi mu se, srdit ga u stvarnosti. Innal muhibda li men yuhibbu muti'a. Zaista onaj ko voli, voli nam se pokoju. O ti koji njegovu ljubav, njegovu ljubav prizivaš, zašto se njegovom sunetom ne odzivaš? Reci ako Allaha volite, ne samo poslanika Muhammed sallam, a mora se voliti Muhammed sallam, ali radi Allaha poslanika slijedite. Pa ako ga budete slijedili, jahbibkom, Allah će vas voliti. Mojagfir nekom greha greha će vam postiti. Pa se Allahova ljubav postiže radeći po onome što je propisao. Slijedeći Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam onome što je, s je došao. Šta znači slijediti poslanika sallallahu aleyhi ve sallam? Vjerovanje, djelovanje, ponašanje, ispravni izgled. Vjerovanje, djelovanje, ponašanje. I, i. Ili drugim riječima, vjerovati u sve što, o čemu nas obavijesti. Ili ovako ćemo sad poredati na jedan drugi način za one koji su pametili na pamet pa da ih malo zbunio. Priznati ga za poslanika. Znači da je ga Allah poslao. A to mora imati svoju svrhu zatim mu vjerovati ono što obavijesti, a zatim mu se pokoriti onome što naredi ili zabrani, ili pokoravati trudnici. Što znači priznati ga za poslanika, to je najbitnija stvar. Zašto je Allah Muhammed sa sam postao? Da nam pokaže kako da budemo vjernici. Kako se Allah obožava? Znači, je vreobovati Allahu po sunnetu, a kloniti se onoga što je uvedeno. Smatrati da se Allah obožava samo onako kako Resul tumači, pokazuje i pojašnjava. Nakon toga sve ono što Allah poslani sam obavestio, čudnije stvari, poput rađa i ne znam, neke stvari koje je vidio na nebu ili ovako ili onako, mi vjerujemo. I to nije dovoljno. Nego kad nešto naredi, trudimo se da izvršimo koliko možemo i kad nešto zabrani, trudimo se da ostavimo koliko možemo. Da ostavimo koliko možemo. I to je pokornost poslaniku sam osim kojom se postiže Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u sljedećem ajetu Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. To što je također ajet na Allahu vodu neko se na njega oslanja. Njega se hoće spomenuti, ma još dokaza puno. Nego se spomenu nekoliko samo kao primjer da mi vjerujemo da Allah voli, jer je Allah sebe opisao kao onaj koji voli. I da vjerujemo da imaju stvari zbog kojih Allah voli, ne voli Allah sve što je stvorio, nego one koji se pokoravaju njemu. Pa između ostalog gospoda svjetova kaže, zaista Allah voli one koji se bori na njegovom putu u redovima zbijeni, poput čvrste građenja. Allah voli da smo jedinstveni. I tako ćemo biti čvrsti ako budemo zbijeni. Allah voli da smo u safovima zbijeni kad klanjamo i kad živimo i kad radimo sve što treba da radimo. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava da Allah da se naš ummet neće ujediniti na zavodi, nego na istinu. Pa prvi korak ka ujedinjenju i jedinstvenosti je pojašnjavanje pravog puta i ustrajnost na tome. Jer se ne možemo dogovoriti, ne da Allah, zabranjeno, da se složimo na zavod, nečem drugom. Ali to što se razilazimo u nekim stavovima i mišljenjima, nas obavezuje da budemo jedinstveni u onom u čemu se slažemo. I u onome što nas sve tiče zajedno. Pa Allah je spomenuo ovdje primjer borbe, kad neprijatelj napadne, onda se ostave mečerne razmjernice i staje se usap jedan do drugog zbijen poput čvrste građevine. Pet opisa je Allah ovdje spomenuo. Nije pojenta samo da se bori, da se pokori, da se radi ovo ili ono, nego da se uradi onako kako je Allah propisao. I to je bogobojaznost koju sam spomenuo na početku. Da radiš ono što je Allah propisao onako kako je propisao. A ne kako ti misliš da vada pa napraviš veći balaj. Na kraju kaže وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ajet iz sure Buruđ, gdje Allah sebe opisuje kao onoga koji je El Gafur, onaj koji mnogo prašta grije, pokriva grije, briše grije. Ne kažne vas za grijeh koji ga oprosti. I onaj koji je el vedud, i to je jedna od vrsta ljubavi koju Allah se je propisao, potvrdio. Vedud je onaj koji je voli čisto. I koji je trebaju da vole tako čisto, bez primjesa bilo kakvih Vedud je onaj koji voli i kojeg se voli. Istovremeno. Koji vjernici voli, vole i koji vole, vo, koji vole vjernike zato što vjeruju i zato što po vjerovanju djeluju onoliko koliko su u tome. I Allah subhanahu wa ta'ala je el vedud. I on je onaj koji voli. Mehabbe. I on nije ašik, niti vjernici pra njemu aš, ašici ili neka druga vrsta što ima još ljubav, koje nisu potvrđene. I Allah subhanahu wa ta'ala je sebi potvrdio kroz Kur'an i sunnet al-hulle kao najveću vrstu ljubav. I od nas traži, odnosno može se od stvorenja i odabrao je sebi halilein, dva halile. Prisni prijatelj, tako se pravodi kod nas. Ja nema mi riječ sad. A nije to prijateljstvo. To je nešto puno više. To je vrsta ljubavi kad te Allah nadahne da u tvom srcu nema osim njega. I da si spreman sve žrtvovati ako treba, ako se od tebe traži za njega. I da ne daješ ničemu prednost odnosu na njega. Nikad, tokom života. I to je Allah subhanahu wa ta'ala počastio i odabrao. Pa ti on onda uzvraća kao što nikom drugom uzvraća. I to je Allah dao Ibrahimu alaihi salam i Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I to je ono što je prvo negirao onaj koji je negirao ljubav. Džahad ibn Birhan došao i rekao mi Allah uzeo Ibrahima, ni Muhammeda sa zemlom prijatelja, nije govorio Musa o ne Allah ne voli, to je doliku i tamo i amo, pa ga emir Khalid al-Qasri za primjer drugima prinio ko kurban za Bajram, da ljudi vide kako prolaze oni koji javno izađu i negiraju Allahov, Allahov govor, tadašnji namjesnik. Pa je od njegu uzao džahnju i safan istu ovu stvar, pa je završio slično koji on kasnije samo u Horasanu, jer u početku Islama Allah htio da vjera ostane čišća, a kasnije se mutila polako, kako se od izvora udaljavali kroz stoljeće i vjekove, pa je tad pokazano i ulema se složila da su ova dvojica ubijeni ko otpadnici, ko nevjernici. Što znači da je ono što su vjerovali govorili na vjerstvu. A ne vjera. Jer Allah kaže jedno, on kaže ne, ne, to meni nelogično, pa ja u to ne vjerim, nego ćemo reći da nije to tako, ne Allah je onaj koji voli i koji se voli. I Allahova se ljubav postiže. Allahova ljubav se postiže prije svega povećavanjem ljubavi prema njemu. A ljubav nije samo ono što je u srcu, nego se pokaže na djelima. To je spokovornost, kao što Allah kaže u Koranu. I zato što je u Islami Ibn Taymiye spominje deset načina kako da Allahove ljubav i kako povećati tvoju ljubav prema njemu i dobit uz Allahu pomoć dozvolu tu priliku, tu čast da te Allah zavodi i to više. Što više to radiš, tako više Allah. Pa prva stvar je i najbitnija spoznaj Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegove imena i osobine. Što više učiš o njegove savršenosti, to ga više voliš prirodno. Srce tvoje je čestno. Zatim, razmišljanja i spoznaja o Allahovom subhanahu wa ta'ala opravljanju. Kad vidiš šta ti je sve Allah dao i šta ti daje i od čega te sve sačuvao i kako je Allah te kroz život vodio i mnoge, mnoge druge stvari i kako se opodi prema drugim stvorenima. Povećati se još više ljubav prema onome koji ti je dao sve i bez kojeg smo ništa. Zatim, učenje Kur'ana, čitanje Kur'ana, Allahova govora, najbolje zikra, uz razmišljanje njegovim pokonim značinima. Allah se obraća pismom koji se Mushaf zove meni, tebi, svakom insanu i džinu do sudnjeg dana. To je poruka meni, tebi, trebamo da je čitamo, ne da je zamutamo 15 peškira. Trebamo da je čitamo na redovnoj bazi, na dnevnoj bazi, trebamo da hatmu pročitamo prije nego prođe 40 dana, a Boga mi je češće. Trebamo da čitamo ne samo da bismo pročitali, nego da razmišljamo onome što stoje, to su poruke koje se nas tiče, o kojima ovisi naša vječnost. I što više na, naćeš unutra svašta. Onaj ko pamti Kur'an i razumije arapski jezik, nijednom ne prouči hatma da nove stvari ne nađe. Ko da nikad nije više vidio, ko da nikad nije za njih čuo, a zna ga na pamet. Čitaj, uči, saznaj. Sljedeća stvar kojom se Allahova ljubav postiže i povećava je spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Što više. Jer je poznato da onaj ko nekoga voli, puno ga spominje. Pa ćeš ti povećati svoju ljubav prema Allahu, pa ćeš povećati svoju pokornost Allahu, pa će Allah ti još vratiti ljubav od njega. U hadisu vjerozostavno je došlo također da se sa mnoštvom na fila postiže Allahu ljubav. Kaže ga, apostanik sallallahu alim sallam u hadisu kod Sidju gdje citira gospodara svjetova kad kaže najbolje će mi se moj rob može približiti su farzovi, a zatim kaže, a neće mi se rob prestaviti približavati na filama dok ga ne zavoli pa što više na fila, razno razli, ne samo namazu, što više na fila, to će se povećati i tvoja ljubav prema gospodaru i to ćemo više dobiti od Allaha i ljubavi prema nama. Također, od uzroka Allahove ljubavi je druženje sa onima koji rade po ovom spomenu. Sa dobrim ljudima. Sa onima za koji se nadamo da Allah ih voli kako bismo pokupili od njih. Ja s kim si takav su? I naučili od njih. Od finih osobina koje nas vodi kao onome na čemu su one. Od onih osobina koje vode ka Allahovo ljubavi i stvari je izbjegavanje svega onoga što Allah mrzi i prezire od razno raznih greha i onih koji to čini. I što manje sjela se takvima. Ja s kim si takav si? Prijeđi. I pokupiš. Kao što dobro kupiš, kupiš i ono što na mene. Također, od stvari kojima se postiže ljubav rabba prema robu nakon što je rob u sebi ostvari ili doživi je ono za što kažu učenjaci što se opisati ne može doživjeti može a to je skrhanje, skrhanost, slomljeno u srca pred Allahom subhanahu wa ta'ala nakon razmišljanja zikra i bareta, ono što doživiš, što te na suze tjera, što prsa širi, što hoćeš da poletiš od radosti. I to su prilike stvari kojima se postiže Allahova subhanahu wa ta'ala ljubav. Molim Allaha uzvišnog da dok živimo stalno i uvećano sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى